Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 17, 1960 Binuo ang Prelature Nullius of Marbel. Inihiwalay ito sa kinasasaklawan ng prelatura ng Cotabato. Si Bishop Kentin Olwell, na kabilang sa Passionate Congregation, ang unang obispong na italaga sa prelatura – dahil sa pagnanais na maisulong ang Christian community sa lugar, binuksan ang Diocesan Seminary sa tulong ng mga foreign missionaries. Makalipas ang sampung taong pamumuno ni Bishop Orwell, humalilis sa kanya ang isa ring kasapi sa kongregasyon ng pasyonista na si Bishop Reginald Arlis. Sa pamumuno ni Bishop Arlis, 26 na diocesan clergy ang naordinahan at marami ring parokya ang nabuksan. Labing isang taon ding namuno si Bishop Arles sa prelatura hanggang sa tuluyang maitaas ito bilang diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.